بسم الله الرحمن الرحيم كون يهديتي ب او راديو من المنتدى السلفي السلفي السلفي دون دو كو درس جي قبو اندير دي دفتر الاقتصاد في الاعتقاد للمقدسي كونو كو بوري سيلو دي كون والعقيده لشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى قدوني فيند بيدو كرمكوبي ما كتاب عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وندو دي مسيب من ما كتاب أبو جميلة إسحاق جل حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد هري musidɓe juɓɓe tedduɓe haa joni koye ngal ɗo dambugal masala ko yoniri al iman wiɗen wondema oɗo iman ka yimɓe sunna ko yewtirgol oɗo ngal ɗo gomɗinal ɗenngal ngal fiɓa ka ɓernde gollitira tere ɗen ɗum ɗon en yewti on ɗo masala masala hekkiiɗo ɗon on ko yewdiri e al iman wondema أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي wonnema limano no ɓeydora gomɗinal gollugol golle moƴƴe ɗen no ɗuytora kadi sabu neɗɗanke on o waɗi golle bonɗe ko ɗum woni bakkatu madama e taali shirku amma siko shirku am arayna fi ɗuytagol wona na no jeeya e masala mo ɓe jantoto e ngal ɗo dambogal anna almuminun mutafawituna fi imanihim wondema gomɗinɓe ɓay ɓe ɓurdi gomɗinal maɓɓe ngal limanu on hino ɓurda naam ɓe janti e nder yewtere e nder koɓe yewti ɗo kon masala ko yodiri al istithna ittintinnu gongol ma'ana muɗum wi'gol ana mu'minun inchallah min komi gomɗinɗo si allahu subhanahu wa ta'ala yani muuyi akhirato rasiyehin ɓe jamti pecce tati ɓe wi wondema kala on neɗɗan keɓiɗo ana muminun inda allah fahuwa ahdul kadibin kala mo wiɗo ko o gomɗinɗo ko allah subhanahu wa taala ko o goto e fenoɓe ɓe ko waɗi noon hay goto wi alimo ko o gomɗinɗo ko allah subhanahu wa taala kala wiɗo ana muminun inchallah fa huwa sadiqun kala wi ɗum komi goɗɗino inchallah haray oɗo ko o gonguɗo kala neɗɗanke wiwɗo wondema ana muminum tawata ko faandori ɗum ɗon ko taskiyat an nafs ɗum ɗo hino harmina yani laɓɓingol wonki muɗum allah subhanahu wa taala fala tozakku anfusakum wo tawa laɓɓi wonkiji mon faandunde nden ko noon ko faanda laɓɓingol wonkimo yaani ko hollugol kañum no laaɓik allah subhanahu wa taala a laɓɓingol wonki mum ko faanda ko haƴa ɗon kon immorde sirku kañumma e wiɗa e ko wonaa ɗum immorde e geddi naam lumdiɓe yimɓe sunna ɓen tene ko ndine al iman ɗum ɗon aray e ka fira uji inchallahu tabaraka wa taala naam ɓawtoro mɓe noyke rahimahullahu taala wa numinu bi anna dajjal ينقوم يعني إني وندما يكون آه، هو المسيح الدجال خارج في هذه الأمة لا مهالة وندما ويلقي وفته فكر فيري على كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عنه ونسلي لنؤمن الله صلى الله عليه وسلم مسيح الدجال هو إني رأى الدجال كل سبب كذبه وافترائه سبب بنا لمكبر إففنا لمكبر argol wowlane penale fiya jokkumo ko ɗum so innana addajjal yani si innama hada rajul yati bildajal ay yati bilkadib o addai ko nete kon penale naam masih addajjal oɗon alaɓo sallllahu alayhi wa sallam ɓe makani en fi makko no jeeya e du'a mo waɗeten ka julde sunninaɗo yen waɗu molagol o wiyeteɗo masih addajjal nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaka ni en fii makko wondema ye moolo fii makko o o aroyey o tawa woɓɓe goo o naɓora yimɓe buyi ɓe sifanike en maande makko nde wondema yiitere makko goo ko o ɗokko yiitere makko goyi no fusi na'am aroyey so yaltiti no windi ka tiinde makko kafara yaani ko neɗɗanke keefeero kala neɗɗanke janngo waaway ide ɗum jannga muhloɗaa fii makko tallah subahana wa taala tawne oɗo neɗɗanke ma yo dande nan mbara oɗo neɗɗanke no jeeya e fiiji ɓuy dandoji neɗɗanke o masid dajjal oɗo du'a no jeeya e muɗum hoɗugol ko ɗum woni madina o naatoyta ko ɗum woni madina o jippoto ka sakkitode zaman isa alayhi salam e nder dimas wonadene ko say muslim ko kanko woni ko jokkoytamo ha nokkure ino inne babrud fi dimask ko ɗon woni ko o henndoytomo o waramo kanko masih addajjal ɓawto nde o majjingol yimɓe ɗuɗuɓe nanan wa anna isa bun mariyam alayhi ssalam yanzilu alalmana alal manarati l bayda sharqi dimask isa alayhi ssalam o jippoyto ɗon ko kadi e nde ɗo nokkure dimask fa yatihi waroya laqad hasara almuslimuna ala aqabati afiq tata yimbe ben hino howa ene do no kure fayaharubu minhu yama on dogaga e makko fayaqtuluhu inda babil alsharqi na'am kanko isa alayhi salam o jokka dajjal o wara mo ene do no kure be wi walud min ardi filistin bilqurbi min arramla ala nahwi milayni minha idan e nde ɗo nokkure woni e nder dimashk on ino ɓatti ko ɗum woni palestine woni ko oɗo isa alayhi salam jokkoytamo waram isa alayhi salam o jippoyto ka sakkitode zaman o yiwtira ɓawo moftanelaɗo ɗen sallllahu alayhi wa sallam o aroytaɗo almo chrétien jo o aroytaɗo ya église bal ko tabiti ko wondema o aray o tawe e subakara o juulida e gomɗimɓe ɓe ɓe yeɗɗuto ɓe ndaara ɓeta ko isani ɓe inna isa fe imamu isa inna imamu ko mbiye imamu on ko e moɗo woni ko jeeya hollugol maɓde ta dina dina goo ko o almeteɗo na o almoytoɗo naam o tun ɓe maki wa nuɓɓino bi anna malakal maut arsala ila moussa naam ursila ila Musa wanda malakul maut o imminano paade Musa fasakkahu faqafa aynahu Musa latimo dampimo o tiitere makko kanko malakul maut kama saha rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa nusalli ala rasul sallallahu alayhi wasallam ka bukhari ka muslim la yunkiruhu yaddata don do illa dallun sina neddanke majjudo mubtadi'un neddanke bid'a raddu ruttu ala allahi يدعو الله سبحانه وتعالى ورسولنا صلى الله عليه وسلم أولا الإيمان بملك الموت ملك الموت وما قم إنمو قم إنم إنما كنن ملك الموت نا أجرائيل سلتان دعوية أجرائيل وملك الموت نعم ونومني قويلة أولا وعرأي في صوت بروه نتنكي موسى عليه السلام o imminaa kanko malakul mawt yo yahu piiwargol muusa sortugo ruhu muusa muusa tappi mo itti yiiteregol ɗum no mo nanii ɗum nayi konno ɗum wonirta ko yondiri e ko wirni ko nelaaɓo sa sallam ni ko yewti ɗum hadis on no ka bouhari ka muslim ɓawta ɗum o yiltii ka allah subhanahu wa taala allah sun tala wattani mo yiitere yiitere husunde nayi ittaande nde o yiltitii o ari ka muusa fay konno kam koɓɓe firini o hadis konno ɓe ƴettitiri o ɗo hadi ɓa ɗum no mettinanal ngol woɓɓe goo ɗum kadi ko issaaji kadi ko issaaji ɓe wi aranum ɗum muusa alayhi salam malakul maut o wayli goɗɗo wono bani adama ni o ari o naati a nder suudu muusa si bani adama juppiniga nder suudu maɗa no faala jaggutugol e hoore maɗa a dartataako a dartoo ferosa muusa darti waɗimo ko ko yewtaaɗo ɓe wiiri noon goɓɓe ɗin mum ɗum ɓay o yiltike o wattanoyaama oɗo alhaali o artoyi e suura malaykaajo o anndi kanko muusa alayhi ssalam ko malak mawtuni ko immina fii sottugo ruhu makko on o wi'i wondema o andi ko malakol mo o wimo ya su bina sa wona ya sa esko honno o wi wonde ma dama mi heddata ko e aduna dama ko jomma woni ko immin yettita yettitam hawtuno o yettiti musa alayhi salam iskal husi ala e muɗum iskal husi ala e muɗum ko hadiso ko ka addu aba lil uqayli ma ɗum gokkon ɗo wonno ko ara e muɗum inne wondemare ɗo no metti yaɓude naam kono ko kasoyl bukhari قلوسي بجوكين تني ندو يوتنا كان كان امام عبد الغني بما لا ينكر الا ضال يد تابن سنا ندنك ندنك مجد مبتدئ ندنك مدو دينا انا ناو بينو نهند خير باب هو ضال مبتدئ ضال مبتدئ ضال مبتدئ كون نو وني كدنغال مبه ني بي مو دا يوتين في مو نعم الله صلى الله عليه وسلم بما كي ونبا waman yudlilillah fala hadiya lah idan kala min yiɓɓi allah sallallahu alaihi wasallam faqad dalla dalalan idan muskila fo si ala e muɗum majjuɗo on ko majjuɗo kane bal neɗɗan ke si tawi ko majjuɗo ka naɗo e dalala ko majjuɓe on to ɓangorɗon kono amma ka dina neɗɗan ke wiyata ko majjuɗo ko yimɓe ɓe wiyatama ka majjuɗo ka a wiyata ka wari wakka galngunal ɗo mi yara koye majjuɗo la ari waɗa ngol on ɗo fotuma juma ka ko jama o inna tawndema kaaliyo ko majjuɗo ndaare noon on toni ko o majji e muɗum o yiwa e majjere makko nde na otonɓe maaki wa numminu bi anna al mawta yuta bihi yawma alqiyamati fayulla wondema mayɗe nden nde abdoyte yawma alqiyama nde abdoyte yawma alqiyama nde hirsee nde hirsee nam tayib kama rawa abu said alhudri radiallahu anu qala qala rasul sa sallam hela ɗon ɓe maaki yuta bil mawti mayde nden nde addoyte ka hayate tabchil a sikkay sakari amlah yani gillundi dane kañumay pappitte ɓale fa yunadi munadin noddowo nodda ya ahlal janna kono yo yimɓe ali janna ɓawto ɗum fa yashra ibbun wa yandurun ɓe ngallino ɓe ndaar a fisi goɗɗo ewnama façon no ndaari tan fa yaqul o wiya wondema hal ta'rifuna hada yalli on anndi kon woni fa yaquluna ɓe wiya hada almaut ko mayde mayde nden ni wa kulluhum kad ra'ahu ɓe maɓɓe ɓe yi mayde nden ثم ينادي نبدو نبدا على النار كونو يويب بيته فيشرئبون يلي يلي تو بلا وينظرون فيقول هل تعرفون هذا يلي عندكم بني فيقولون نعم من عندكم بني هذا الموت وما يدلني وكلهم قد رأوا رآه لو فأبيين فيذبه ما يدلني والمن ليس ثم يقال ثم يقول أطلب يا أهل الجنة وأنا أهل الجنة خلود فلا موت هدار دار قال دائما يقول ويا أهل النار كون بيت خلود فلا موت دار قال دائما ثم قرأ موت بجنه wa andirhum rentinɓe jertinirɓe yawma alhasrati ñande niise ñalande niise id kudiya al amru tuma fiyake o ñaawa wahum kamɓe fi gafla fewno ɗo hiɓe welsilaare wahum kamɓe la yuminum ɓe ala gominde allah subhanahu wa taala mayde nen nde adde nde hirse o lima ma dama nde fewno ɗo ko ton woni ko nde hirsoyte nde woodi idan si tawi nde maƴini nde ƴetti son ko musi ala ka nde wuuri ina wuuri ɓe hirsoyaama o ɗuma naato e aljanna naati naato ɓe yiite naati ɗum ɓuri ino tindinnama alijanna on ko heddotoɗo yiite ngen ko heddotonke kaɓe maaji huluudun bila maut hollima yimɓe yiite ko noddata kon wondema yo walle ma ɗum ɗo ɗo yo lamnu wawata wonde ɗon wona eletteɗe yimɓe alijanna ɓen kañum kadi ko ɗon woni e neminaade ɗum ɗo no tindinanama on ɗum gollu toral sotala yo asku ɗum alijanna yo nandu ɗum yiita ka so tawi gurdam seeɗa jam so holiri dan kem e gurdam heddotoɗan ɗan aray ala ha ila haqqilardina na idan do woni ɓe haɓtitelen ɗiɗo masailuji ko nene mutakad ali sunna wal jama fa be jokki ɓe naaki faslun wona taqiɗina fiɓi wonde anna muhammada wondema muhammad almustapha on subaɗo khairul khalaiq kanko buri ɓuri moƴƴude tagorde wa afdaluhum kanko buri moƴƴugol golbe kadi wa kanko ɓuri teddude be wa akramu kanko ɓuri teddude alallah ka allah subhanahu wa taala wa alahum daraja kanko ɓuri mawnude daraja wa aqrabu ila Allah wasila kanko la ɓuri wattade ko allah sotala yettorgal ba'athahu Allah rahmatan lil alamin allah towɗo lelirimo yummene onen tagore nden wa khassu shaba'a o mo te hoore fil khalqi katagu ajmaina ngo foppu magbu maggo dalil muɗum oɗo hadis yaar bin abdillah radiallahu anhu anna rasulullah sa sallam qal o utitu hamsan mi okkana piiji joyi lam yutahumna okka kadi noon joyi adnayi e goto nelam mbiya annabaɓe babli ko attiila nusur nusirtu mi wallirama bir ruɓri ko ɗum woni kulol masirata chari embel ko yarete lewru wa juɓilat liyal ardu mi waɗanama lendi masjidan ko ɗum woni nokku ka juulete wokko huran ko laamuni ko ayyuma rajulin kala gorko ma ɗum suddi ɗumin ummati immorde e mofteyal ɗen adarakatu sola julde nden hewtimo e nokkure fal yusalli yo juulu sina ka sadi am ittintinniɗo wa uhillat liya al ghanaimu dattinanamalam konko heɓoto ka hareji walam tahilla li ahadin qabli dattinanaka e goto ka tila wa utitu mi yokkama alshafa'ate hoore mawna nden وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا تكي النباج يبعث من إلى قوم بعد كيد مكة خاصة ثم وابو اسم من الأمر إلى الناس من الآن حكم رواه البخاري ومسلم نعم نزل صلى الله عليه وسلم وفي قرى المقدم قد أحسن المؤلف وفقري فضائل قرى نلاقنا صلى الله عليه وسلم باوتبون وجوكين تنين قرى صحابة نلاقنا صلى الله عليه وسلم نعم آه صحابة بن آه، أفوان كرم قبن هي وإذا تهر تقعك يوندين إيه شمائل المحمدية يعني قرى نلاقنا صلى الله عليه وسلم نلاقنا صلى الله عليه وسلم ɓure molanaɓe no jeeya e muɗum o hadis bo ɓe okkaɓa piiji joyi naam ɗin ɓe okkaka annabaɓe hedditiɓɓe ɓe wallirama yani hulugol ayɓe maɓɓe ɓen hulugol ɓe embel ko yarate lewru ani ɗum nde juuto nde woɗɗitinde leydi ndin kadi kala ka hewtuɗa kiɗa wawi juulude sina ka sharia mittintini toon ka wurgoji e ka ɓuroji gelowɗi e nokkuri soguɗi ɗin amma ko hedditi ɗon sa hewti waɓutiyonima ya juulu ɗon so tawi juuli onde ɓattaki ɓattaki ɗon kowani noon kadi renaki rahimahullah nder soso renaki wa hulilat li alganaimu alganaim ko kanko heɓoto ka hareji wana joni badiri maɓe uhud ko heeferɓe ɓen e koɓe acci koye morde jawle maɓe ɓe nangi maɓe ɓe nangi ɗon nder so salmo dagiranaɗum ɗon kañum e julɓe ɓen kañum meɗen kiɓoye fi sabilillah no koyodiri e oɗo masalaji mum ko sorot al anfal amma ngabaɓe feƴƴinoɓe si ɓe yeyno ɓe waɗi haare kamɓe na koɓe sendu sharia maɓɓe on ko wi'i wondema ko ɓe adduɓe wallina ɗo yite yuraka allah subana taala si tawi nge ñaami iɓe anndi wondema si nge sunni iɓe anndi kamɓe ɓe jaɓanama ɗum naam almuhim ongal jahiliyaɓeyagal ɗo mbi wonen nanditinaade kañ ngari ƴettugol tagalle goro coɓɓe tige nama ko ɗati jele wallina comme mbaɓɓiɗa ƴettu ɗum ɗinnawo naɗala sontal addugo sunna ɗum habbaki ɗum ɗum ko diina caria feɗɗunoɓen amma an sodaɗa on na yayawgo ndaaro na kaɗati jele woni ko ɗum wallinoyte tumane goɗɗo yangi ha heɓɓi pooti njuuri yangi ha ɓuni maaro ko ɗum woni hoyini ko duufi ko gillinir ɗum yalli ɓe nara siyoni ka siyonaani njuuri lawaalan karmo koɓe goomi e wota memu to fotta e fanɗude hoppuna ɓe kaɗa te jele jahi yaɓoyagal laaɓngal no woodi e yimɓe goo kadi aroɓe takko takko fewta tata no huli bal ndoondi goɗɗo yiyama ya nokku ndoondi naɓa eɗa te kele musiɓe jomten comme mo habbiɗa ƴettu ɗum oko jinnaaji ɗi naɓe allah sultala kono jinna watta ndoondi ne ɗaa so sallam ɓe maaki wondema ñaamete jinnaaji ɗin e jeere muɗum i'e kañum may hon ɗum arrawse ka jaañe ɗen ko zaadu ihwanukum yaani dagiɗa inna ko dane tun ko dane tun ko puute haa ko puute ko bantara ko ɗum ɗon ɗo hono on sansata maafe ya anndu siɓɓe maaɓen ka jinnaaji ko ñaamata ko ƴiye kañumma e jaañe ƴiye kañumma e jaañe almuhim ñaamantaama ɗum ñaamantaama ɗum ko kulle arata kulle arata ƴetta ɗum tawata kadi ma anniye fi sadaka ko waɗɗa <laughs> ko kulle ɗe ƴettir ka bare kañum e doni e, e kañum may ɗuma ko fi on anndi e mawni koɗe ƴettiri ɗum an anndi ko ƴettani ko jaɓanma sadaka a fawñike allah subhanahu wa taala a bonni jawdi musiɓi yoɓɓeteɗ allahu mustaan ɓalɓe go ko gertogal wona yewde hayla hayla hayla hayla a moƴa bugo capitale jonnaɗi a bonni jawjaw way sa ɓe hocci be un calentamen to be un no adda e tummere ɓurure liɓa nandirɗo noon ɓuruji kam o almuhim ɗum no liɓa tummere ɓurure e landi noon wondema kum be un yalli so goɗɗo hocci kum artiri ka hoɗo no waawi neminade kum e landi umasa eyi wondema so a anndi jooma makkum ka anndingolo ɗo jahil lengal jahil yo allah yani miskine koye ɗuman o ya ar wiyama wondema hey ndaɗi jawdi hay koyeɗa so waɗi taaruɓe e maɗa o yoni ko sadaka ɓemi mi waɗi naɓo ko galanɗo o chef quartier chef secteur watta e juuɗe muɗum ta ñawma fi hon noon sakkagol taw ar o inna o naɓi sadaka a ƴettoyimo <laughs> har ɗa ayditima si par ko chef quartier wallanɗo kañuma e laamaɗo kamɓe anndi tonno gerɗo ka e ngeli ke allahu mustaan na ɓawto ɗum e laamo saa sallam ɓe maaki wa utitu chafaa yaani al uduma tefoore mawnde nde ñannde nde sinan annabaɓe hoɓ maɓe ɓe hokka tefoore ka e moƴƴuɓe ɓen ɓeeɗo foy ɓe hokka ɓonte kon tefoore wa kara nabiyu basi ila qawmihi hasa laatnoke annabaɓe ko yimɓe mumɓen tun wona ko ne e kalerte e muɗo ɓawoyto ilanasi amma min min alama e dennanagal yimɓe ɓen qul ya ayyuhannasu inni rasulullahi ilaykum jamia halas annabi no ko yimɓe mumɓen annabi moussa ko yimɓe mumɓen annabi isa ko yimɓe mumɓen annela sa sallam ko dennanagal yimɓe ɓen naam ɓawtonɓe maki rahimahullahu taala wa awa abou hurta radiallahu anhu ala ka kunnama rasul sa sallam fi dawa min laatino minen e nabi sa sallam meɗen e nodda ko ɗum woni waliima da'awar ɗo bimana waliima en nodda ko yondin e fi dewgal ka huma pineema fa rufiya ilayhi aldira'u ɓe ƴawnana ko innetee kon e, koyngal wa kanat tujibuhu fa nahasa minha nahsa yani ɓe ƴetti e muɗum suma qala e maaki ana seydu nnasi yawma alqiyama komin woni koho yimɓe ɓen yawma alqiyama وذكر حديث الشباب جنتي هذه الشباب بقوله إيه. يعني كو بالا ويدي وندما لا سسلم كان وني إيه. كوهو أن بقي يوم القيامة دننا نلين دن دن كو فد دورال الى صلى الله عليه وسلم وروى رسول مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي يوم آتي يوم القيامة يرى يوم القيامة باب الجنة قدام كذنبك الجنة فاستفتحه مي ترو يونغال أدت يعني مي دوني نو يونغال أدت فيقول الخازن wiya halfinaaɗo dammugal alijannal ngal man anta ko an booni an alo faɗɗa fa ɓuru miya muhammadun ko muhammad faya qulu ɓawto ɗum halfinaaɗo wiya bikka o sabu maɗa o mettu woni ko mi yamira alla atta nde mi udditatako liaɗine mettata e gooto ɗablaka attal dem ɗum ɗo ko ɓuranelaɗo sa sallam alijanna on ko kamɓe woni ɓattoy to naatugol ko wiyaɗa ya ñenti na pay ko wiyaɗa ya ñenti yo hakkile yeñentingol de ƴewobal ma ɗum yimmoo ma ɗum amoo kono a wakkilaaki yeñentingol nelaaɗon sallllahu alayhi wa sallam naam no woodi woɓɓe gos ɓe innaama e ɓe accutu waare ɗum ko gere ka laa ɗum ko gere kono ka maakiti ɗo si ɗonngal yalti tigi tigi on fiye ɓuɓol ɗon côté côté si tawi yalti a tuɗataa ɓaawgo hade ɓuri yota so tawin ko ɗumi capanɗe joyi joɓiɗaa ma ɗum jeegoo kaa kono waarnden no teddi leyɓi seeɗaaji no teddi ayaka hulawa to neɗɗo jinoronndi diwari buki ma ɗum waale kele ma jawra kala tan may bon fof mum naam kono wakkilaki tan ronda goddo wala wallahu mustaan wallahu mustaan nas samhana sallam ha nateddine ɗe ndawa musidɗo yoɗo tedduɗe natinni natali ni hadithu ono ka sahih muslim wa nabiy بكر رضي الله qala قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا استطعماك انا سيد ولد ادم منكم كوهوغ الجو ادم يوم القيامه يند دنجل ولا فخر ونا مون تناره wa awwalu man yanshaqu arano e on mo sekanto an he muɗum alkabu kabru on wa awwalu shafiin arano e tefintoɗo wa awwalu mushaffa arano e inteɗo yotif rawahu muslim wa abu daoud nam ɗo kadi ko ɓural finela on sallllahu alih wa sallam ana seydo waladi adam ɓe wi komi geɗal jo adama nam so a wi noon kamɓe atta tagueede aray a fenniɓe kamɓe ko ɓe wi ko ɓe ɓiɗɗo adama ay kamɓe atta tagueede kowoni ko an woni ko anndi ɓawtoɗum ɓe maaki wonde mari ma ɓawtoɗo e jantade ɓure nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam ɓe naatani sahaba ɓe wona ataqiri ɗen fiɓi ɗen diinora anna hayra hadi l umma woni moƴƴude nde ɗo tagore wa afdalaha ko ɓuri nde mawnude martaba baɗa rasulillah sallllahu alayhi wa sallam ɓaawo sahaba nelaɗo ɓe sallllahu alayhi wa sallam sahibuhu al ahas ko wondiɗɗomo wondiɗo makko hertorɗo on wa akhuhu fil islam nena goto makko kal islam wa rafiquhu fil hijra e wondi do makko on ka hekka fergo wal ghar e ka fammere abu bakr siddiq radiyallahu anhu wa waziruhu fi hayatihi kanko woni ministre jo makko kangurdam makko wa khalifatuhu kanko woni ko lontimo ba'da wafatihi ɓaawo feƴƴingolelaaɓo sallllahu alayhi wa sallam abdoullah ibnu usman atiyi qabon abi qohaɗa رضي الله عنه هذا هو المعتقد الصحيح كلف المعتبر من جنب دون كوفي بات ك قرون القران تمني وقري مكو دي تاغون دي باو النبا بن كو سين نبو كا بتبا كفتن لن تاخذ الا من الشيا والرواحل وكذلك من الخوارج الخوارج ما بس من انكم no jeyaa e maɓɓe saydu kutub naam so ay ko saydu kutub yewti ɓi moawiya maano ɓe sahaba ɓe nalɗay a nalɗay hoore ma tata ko ɓe wiyete wonde makko karama koɓe meɗen lamnuɓe ngaandi muɗum e kokanagol l'islam ɗumi wadde neɗɗen ki miskini jami islamia tawata ko kañum fof ne towde mbalaka jaɓɓiya kolomaɗo mutasim ƴettee toon kadi tata ko wiigol saɗa kutubu ɗo aɗa ko yoga e balje ko karmo koɓe men kuukamiiɓe karmo koɓe hombo karmo koɓe hombo saɗa kutub uburi suufi munharif mufakkir ko mufakkir no na alim mufakkir no cheikh albani maake tan mufakkir i farqa bayna al mufakkir wal alim idan hakkunde neɗɗanke koynnetee kon e annduɗo gannde aduna e ko faalaɗo weeɓitagol e karmo kojo hino inoserti sabi sawiwa ndema said ko karamo kojo ara ko karamo ko ma koma iuti o said qutub sina wondo qutbi qutbiya ko qutbiya ko ben tuon ko sina bawo said qutub Allahu musta'an na sayyidina bakar sahibu al-akhas sahibuhu al-akhas wa sahibuhu Allah subhanahu wa ta'ala wondi mamak idhuma bil gha tumanna wonnoka gafammeere hatta ɗon yegol gabom no ñakkuno toon mari jawno santuno ɗumannino toon hon toytuɗa ɗum wa wa axuhu fi lislam walakin al uhu walakin eh, kaɓe wi ɗon wonno kadi rasul sallam si tawno no sellayno kam e jogitotono weldiɗɗo e jogitotono aboubacar ko ɗum woni suɓaɗo sutta kono ko nene gotoyagal ka kalislam e ka dina wa rafiquhu fil hijra kamɓe ferdono ƴiwi madina seni ɗo ko jeeya ɗum e ɓural nonnonga sen aboubacar ka walgaɗa wako sidigal yala wa waziruhu fi hayatihi kanko wonno ministre makko ko ɗum si ali radiallahu anhu o wi heewi komi nanatanelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ino fillo wondema min e aboubacar min ari ma min waɗi ma min waccitii ɗum ɗo ɗum ɗo ɗum ɗo holli wondema kamɓe on ko wonduno fi hayatihi wa khalifatuhu bada wafatihi kanko kadi woni ko lonti ka na'am amma iwrugol ɗo nano kañumma e ñaamo wiya hara ngallontan no duwake keede goy ko ange julaajo mo wonɗa yeydude haali cekkugol wi makketi mo so tawi ino laaɓi hakkunde makko noo ko yogire lowtal ngal no laaɓi koye jilla jilla naane anke jogiiɗo ɓernde hisunde kono amma telen rawaabi ɗum ɗo ɓeya tawi nawdem haray ɗum no hana cekkede koye ngal lontal no hana cekkede koni ɓe fuɗɗorta allahul mustaan abdoullahi bon ousman atiq bon abi kohaba koni ɓe makete kaɓe seydna abubakar radiallahu an ɓuure maɓɓe ɗen no annda e nokku muɗum naam tumma baadahu alfaruk موت أم أمر الذي فرق بين الحق والباطل أبو حفص عمر بن الخطاب الذي عز الله به وأظهر الدين أم الله سبحانه وتعالى سمبني لدينك وفنني لدينك ما أنا مؤمن ثم أن عمر رضي الله عنه ناتن والإسلام في كلاجي بند قريشيان كوجبوي غبي غبي ما في عمر ناتي يوناتي ولا لبني hollugol ma si tawii wonɓe hoore ɓe nokkurde nde ɓe salike alhaali on anndu ko bonnangol tagoore nde buy jokkay ɓe buy wontiday e maɓɓe anndu hare ɓe heɓay jokkooɓe kala ko umar naatuno hare buy ngoɓi ɗum woni hon ɗum yadkuluna fi dinillahi afuwa janta joni ko naatugo umar naati o naati dey awa kanko e kaafa makko kam wa adhara ddin tawi hannde kadi koyo feeñu haanno sa sallam si faalanomo de masla e goɓɓu mum gone sa sallam inane wondem enene laaɓe koye fenaande wonɗe an sulolow day biya ka ko fenaande wonɗen ka na ɗum e, ɗo ɗum e aboubacar omar waɗu doyi namine laaɗo ane laaɓ waɗu doyi idan e kona ɗum ɗo umar radiallahu anhu yoniima ɓural umar ɓure ɗiɗi jantaade ka sahi bouhari ɓural aranal ngal nela sa sallam weltiniri mo naatugol alijanna ɓural immal ngal si seytaade fotti e makko laawol ko ngol laawol ko ƴettata ka amma seytaade si fotti e siyaade wonɗo yennude umar ko keecagol mo taho paloo boka ka jawlu muuɗo hada farqun bayna alhabith waltayib naam qul la yastawi alhabith waltayib walaw ajabaka kasratu alhabith naam ثم بعده ذو النورين أبو عبد الله عثمان بن عفان رضي الله عنه jama alquran ootindira alqur'ana o waduhar al adla o peññini peññetee ko nunɗal wal ihsan kañumma e moƴƴilngol dunnuura en ɗiyaani o jommbi suddiiɓe ne laaɓo sall llahu alih sallam ɗiɗo o mboyo bo rokaya e ummu kulsum ko ɗum so innana dunnuuray dunnuurayin a yaa sikku wondela koko ngoɗo yesono rawni ma ɗumanni ngoɗon ɗumanni naa ɗum wonko faanda faanda e ɓe maaki wajjamana alquran no jeeya e ko ɓure seydna umar e usman moftinirgol ɗo mushaf waɗamo nokkun gootu e sengol e yamirore makko e lomtal makko woniri noon ɗum ko ɓural molanal ngal noon ka no jeeya ɓi wa abhara al adl raddan ala man ya ihwa ala man man alladina hasaru alkhawarij raddan ala haula wa abhara al adl o feƴmini kolite ko numɗal fewndo makko amma wigol o lammini siɓɓe makko o ɓurnori jawdi o depansi ɗo nano e ñaamo kala wiɗo ɗum haray o tooñi osman radiallahu an si tawi a tooñi ommo malaykajo malayka hersatam siɗo jogotede komayno bukhari mokko baaba malayka hersata nasa sallam akiri noon eni hersata ommo malayka hersata osman malayika ga hesalen ɗanke e sikkirena makko ba e dina noon makko ba e dina noon yeru ko mi humpiti ɗum nana ali wondema goɗɗo malayika no hersalu haɗɗe e wana wana oɗo na dinana sora basa e bukhari usmane radiallahu anu tawata ko o huɓete e suudu muɗum sabu ɗe toñe ɓaleje ɗo fikra hawari kala ɓe nanɗano inna kudeta e kowona ɗum ko minñiraɓe hawari ti ko cofoy hawarit ko laawol maɓɓe ɗoni e muɗum kaɗum jaggitanoɓe on ɗon say haa jooni hino hino e muɗum nowodi woɓɓe goo wi'oɓe wondama ɓay en jattama tigi tigi on haray yo yirto fay mo lootoyo fay hay mo lootade hay mo lootade ne konko woni e lootade ɗum laa yejuus pa tigi sim tawi mo lootade se lattade yewtira ɓaawma nde yiɗama haa yiway e konko woni e lootade ida kadi mo lootaa de ka a yeyi mo lootaa yo yilto o looto yo fayin honto maɓe huuta jalo honto ɗum ɗo ɗum ɗo ɗum ɗo e nde akemaa dartaade ko duriye honto ittata e ngal ɗon ngandal o siɓɓe julɓe tedduɓe ko yurmuɗen ko goɗɗo wi'a wondel si tawi woni en heɓay ko konna e yel nganaade ɗo curbaajo wa makko woni ko wallinte hirse faalaaɗo on loote ƴam ƴanƴi ƴam e allah mustaan ngari ka yimɓe hewti goɗɗo yaltinanama wondema ya hirsu bani adam lotoɗa ɗan ƴiƴam sa heɓay kon ko faalaɗa ɗo emba emba aduna emba aduna naɓay en e alhaali julɓine musiɓɓe yimɓe tedɗuɓe allah mustaan allah mustaan naam idan قوت هم ثم ابن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم جدل جو بطن الله صلى الله عليه وسلم كنوني علي رضي الله عنه وختنه يعني وختنه كنت الختن وزوج البنت yani moodi ɓiɗɗo maaɗa kono mbiyete alkhatan ali ko mo jombuno fatima ka fatima naam ko ɗum wiyete khatan yani فاطمة كا فاطمة نعم قلت خطر يعني زوج البنت طيب علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم يولى الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الخلفاء بدون لمتب الراشدون في ابن والأئمة المهديون في هور في ونتورتدري كوني وني كلور لم تنغل ونيري kala yuɗo دو ɗo سينا هوري مكو نعم ثم باطن الستة الباقون من الأشرع جيغو جيغو بهدي ابن سقوبه جاء طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زبير آه، بن زيد بن عمرو بن نفيل وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عليهم ورضوان الله عليهم وني ونيكو wenyewe ni kuonere bebe woni sappo bebe na'am kwa hiyo mbele na sappo bebe na bebe awe hadisi goto yamta kwa sana ni rapida no fillo hadisi jala na'am no be jamtora do ni rafida ko ni woni be jamtorda goto goto kala be janti be na finna kala be janti be na finna kala be janti be na finna dum ko sabotu ko mo be saboti alqa'il bi hadha alqawl ka ila noon sallallahu alayhi wa sallam nam ɓe ɓe ɓe ɗa sahabaɓe woni ko faala goy kaa ɓe na sahabaɓe woni ko faala wallahi na sahabaɓe woni koɓe faala ko ɓe faala ko diina kan yeebugol ka yeebugol ka lay no yurmi miɗe balɗe ɗo neɗɗanke soɓɓuɗo no iwi iram noye haa tum mbera fuuta jalo mo fuuta jalo kadi no janngi farisi haa ɓowrini tawi kañum woni e yoɓtinde e mawɓe e rewɓe ɗum no jooɗi haa ka taraw yeeso ɗo neɗɗanke rajul habis no wowla ɓooɗaa yoɓtina imo weltori ngal ɗo tummondira e waɗal ngal sowno o tata ko naadugol ɗon e siyayaagal siɓɓe jonɓe tenɓe naam aya jooɗii ga yimɓe mana naade siyayaagal ka ɓurureto naade siyayagal ka ɓurureto lenndugolɓe to wallitoɓe ɓownde moƴƴere ko noon yawgol laarasa gide maɓɓe o e ƴetta an woɗi kaa kaa so a nanndi ɓe o ñamɗiit lewru men a waɗani ɓeɗe konte kon debbo ɓayiyannda kaari ko ɗum manne baaba yiyay nokkel kaari yiyano huunde kaari non ɗuɓe lanndoɗaa ɓe baaba en konno man haji on konno aqiida on feɓɓe goy feeñaani ton wiɗum no konno wayi <laughs> seeɗaaɓe wallahu sa'an naam <clears throat> no odi woɓɓe ko so a memi weddu ɗum ta nelde ɓe jaɓata ɗe wakkili ronkede neldede ɓaɗal ma ɗum nan e naɓanede ndennago ɓe wallinonta so a wiɓe ɓe accu ɓe naga si ame jawdimami fa laaɓa yo wonu ɗon allahu mustaan idan ɓeɗo ɓeɗo koni woni ko woni nela sa sallam makani noon fa haulai lachara alkiram ɓeɗo woni sappoɓe tedduɓe albara ɗigguɓe alladina ɓen shahida lahum rasulah sa sallam bi janna bennala sallllahu alayhi wa sallam tabintinnani ko ɗum woni aljanna fanashhadu lahum biha enen kay en seedanoɓe ɗum ɗo kama shahida lahum biha wonan la sa sallam seedorani ɓe ɗum ɗono ittiba'an li qawli irtirgol ɓaawo laawol nelaɗongol sallllahu alih wa sallam wamtihalan li amrihi e iwtirgol ɓaawo yamirore maɓɓe nen kam nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗa meres imamu abdoul gani waɗa ko waɗa lettira ko sabo aqida ka sabo aqida na mere amma dooño dooño no ato jinni e ɗumanneede e kala ka yawɗa yaw addorde couleur goo si ko ka capital ko naakiri machallah ko couleur goo si yahi fuuta dialo ko ko couleur goo si yaari nanu e ñaamo ko couleur goo bal haa goɗɗo wiila wonndema suddiiɗo e moodi muɗum ko naaki alaa ko ɓe gerdaaɗe mooɗi makko wuppii coñki kaftaane hoy wawo raɓɓinɗin senoo koye konaa ɗuma إني أنا وراي قيدي أني أه، أه، لا تسمي زي بانتالو يعني في وتأند كوي أم أوني إمو نهاني رني والله المستعان الله المستعان إمام مالك ما كيا كتلون في الدين لأن شنو ما يقول كنتكم كل الدين كدينا نعم بعضهم مما رحمه الله تعالى وقد شهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت من قيس نلا أن صلى الله عليه وسلم ɓe seydi tani ke thabit bun kays al janna wo abdillahi bun salam e abdullah bun salam wali bilal bun rabah e bilal wali jama a e jama kadi min arijal worɓe wadni saye surde min ashabihi wondiɓe ma e ko wona ɓeeɗo nela sa sallam seedani ke ɓeeɗo nan thabit bun kays oɗo no jeeya e townoɗo hito on yawnoɗo ka suudu muɗum i wondema ko kañum woni ko yewta a soratu hujura ko hoɗɗode soratu hujura tawina kakono ala sa sallam ɓewi wondema o neɗɗanke alijanna allahuma staan asala subahana taala yo alade ma bo yamɗa wa bashara khadija wan kadi khadija wettanama alijanna bi baytin ko woni suudu min kasabin min kasabin ay min lu'lu asa sallam ɓe maki wonde nena khadija weltinirama suudu ka alijanna tata kono ko immorde e kagne lu'lu la sahaba fihi wondema hitooji toowɗi wonnoji anke haqqil ala nder ton ɗum woni maana la sahaba fihi wala nasab ay la ta'ab immorde e ronkere araka alijanna en torki allah subhanahu wa ta'ala cikin alijanna jannatul firdaus wa akhbara annahu ra'a ar wondema ɓe yii يم انس رضي الله عنه الاميصاء يعني معنى آه، الرميص الرميصاء يعني يم انس بن مالك رضي الله عنه نعم ملهان في الجنه بنت ملهان في الجنه وانما بي يم انس على الجنه اذا بين ويتنير على الجنه كا بين ويتنير على الجنه وكل من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنه كلام الله صلى الله عليه وسلم سيدني الجنه شهدنا له انك كان سيدني كما فائده فائده ɓemaaki wondema fa kullu man cahida lahu rasul sallam bil janna cahidna lahu ɗumɗo woni ko waɗɗima wala nachhadu li adin gayrihim en seedanta ko ay goto sinaɓen ɓe l'islam seedani ka bal naru juulil muhsin neɗɗanke moƴƴin ɗon yen jottanima moƴƴere wona haafu ala l musi yen huɗani on neɗɗanke bonnuɗo ka ko ɗuɗo woni man haju selluɗo nam ɓe yeeyi neñan neɓal ɗo surrugol surra haa e laawata goɗɗo koye akkintin jama on surrugol ngol fii sabu wolgol hurafat jamam accitti dari oɗo fof ko waliyaaɓe waaliɗo ɗo fof haa ɓe yotonto ko waliyaaɓe waaliɗo mi wasiike on kala mayɗo kona kiri addemo haa ɗo mi ƴetti yewtere nden ɓenni minen ngaago ko ma disondiree idan ɓe maaki wonde ma rahimahullahu taala wanakhafu ala almusi wa nakilu ilma alkhalqi ila khaliqihim wa nakilu ilma alkhalqi ila khaliqihim yani ma'al alkhalq fi aljanna aw fi annar yani innu bolkari yoko aljanna ma ko yiite on ɗum ɗon ko gunndo allah sowna kanko anndi siko yiite siko alijanna kon noon ko feeñi kon sonti waɗi golle kaari kon ce ɗeɗo golle ko golle yimɓe alijanna ɗeɗo golle ko golle yiite إذا ولا منهج الخوارج الحمد لله ناك منهج مرجئة ما صوفية الحمد لله إذا بيبتي هذا بماك فالزم رحمك الله وقندير wonu e ko ko sogganiɗa ɗo bi bimbi bi kadi fernden fuɗɗi ha hewtiɗo walzam rahimaka llahu yo allahu yurmema ma dakartu laka konko mi jantanima min kitabi rabbika al aziz دليل لاجيك القران وكلام نبيك الكريم اكونغول إيه كونغودي إيه يوتريجي كونوني كونغول نلا دوما اون تيدو ولا تهد عنه يعني وتاسيري نو اي إيه او متقد نو فين نده يوتدا ولا تبتغي الهدى في غيره وتادب بيرانغال هرنا انك مغال ولا تغتر وتاخذ تر بزخارف المبطلين كونوني تشودال بيمبه بونوبه وآراء المتكلفين e ƴiƴalle e fewjooje ɓe yimɓe fawitotooɓe wowlugol ko aldaa e ganndal fa inna rushda anndu peewal ngal wal huda e mana hunde o taray fa'a fako hakkunde majji kañi ɗiɗi wal fawsa kañumma e ɗaɗal ngal wal rida e wela e on fima jaa min indillah ko konko yuri ka allah subhanahu wa taala wa rasuli ene laaɗo wakkam sa sallam la fima ahdasahu lmuhdithun wona konko heeɗini ɓe yimɓe heeɗinoɓe wa ata bihi addi ɗum almutanabbi'un ɓen lugginkilnotoɓe e hoore mere min araihim almudmahilla ilmorde e ɓewjoje maɓɓe yeebiɓe wanataiji o kuulihim e dinɓe haqqillaji maɓɓe konum woni boɗɗal fasida bonɗe warda bi kitabillah welto deftere allahu subhanahu wa taala nde wa sunnati rasulihi e sunna nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam iwadan wattitira ɗum ɗo min qawli kulli qailin konngol kala yewtoowo wa zohrufin kanjuma e cuɗande kala cuɗuɗo wa batilin e meere naam wallahi ko nasiha woni ko ɓe waɗi ɗo nasiha woni ko ɓe waɗi ɗo hannde si tawi woni ko goɗɗo yoɓno nde yewtere na'a ɓeeɗo karama kooɓe innetene ko ɓeeɗo woni ko feeñi ka amin nga ɓeeɗo woni ko feeñi ka amin nga kono ndaaru ko ɓe wii ko o aqiida ɗo ka ɓe fuɗɗinoo bimbi ko dalil kalqurane ka sunna kañum e aharuji ka kañum e aharuji ko ɗon si ɓe wi waɗɗondire ɗum ɗo woni e ɗum ɗo wota accu ɗum ɗo yaha nokkugo e laawol ngol wala tabtahil huda fi gayrihi wala tabtahil huda fi gayrihi wota ɗaɓɓu peewal ka ngal ala ka ta ɗaɓɓu ko majja e nokkure yani ɗaɓɓu hunde majjunde nayi ka tan ƴinɗa hinde majji ɗo na'am fayi ko ɗum si ɓe wi'i won ndema wala tahtarra bi zaharibel mubtilin wota hoɗitor cuɗaari ɓen bonnooɓe ɓen bonnooɓe hannde ko ɗum ɗo woni ko heɓi e neɗɗante si accati waare ɗaɓɓindini conki aray machallah ko ustage ustage ɓe dow maaki ɗum ɗon kamɓe ɓe accati waare ɓe ɗaɓɓindini conki he hawaariji raɓɓindina conki accitiba e kono naa yiɓe ɓiɗa E yimɓe bida jamatul ihwan ɓe raɓɓininacionci woɓɓe maɓɓe jamatu tablir raɓɓininacionci tare meten accitiba e ko yimɓe sunnaga koyeɓe bida ko yimɓe sunnaga koyeɓe bida ɓe ɓida musiɓe yuɓɓe tenɗa o yimɓe ɓida e ko wona ɗum ko immorde e feddeji ɗi idan ko ma ɓe cuɗa meere nden haa nde moƴƴa fi yonde marso ka yonde marso naam wa araail mutakallifin e yiyande ndarande ɓe yimɓe luggino toɓe tata koko alda e ganda yewta ha wi a wondema haray masala on ko masala fi ijtihadi tumane yewno ha tawi asam wa ta'a kañuma e mudaharat e kowona ɗum tata ko masail ijtihadi ma ko nawasil ma ɗum ɗo e ɗum ɗum siɓe jom cedduɓe e mba nawasil uji no woodi ka defte no woodi ka nawasil uji ɗi winda fi muɗum yani konko heeɗiti awa sabu wa taa ɗum koko nawasil noon masala te intihabat fi wote ɗum ko nawasil noon subhanallah ko nawasil kama an kono anna kam karama koɓɓe wona na nasila noon kon noon hino annda nda ar wonɓe yoɓde fi wote ɗen hegol wote no dagi wote no dagi ma dama leyndin koni woni ko woti woni e wotirde sen ɗumannaki karama ko intaɓe karama koɓe wonɓe yewtide fi dagilngol wote ɗen fo ndaaruɓe takkoto fiiji ɗiɗi ɓe wodata fi majji piihu ngaranun kon parlement ɓe yewta fi mum démocratie ɓe yewta fi mum si ɓe yewti fi parlement e démocratie ɗiɗo ɗiɗi yoni ko haɓɓa ɓe ha yewara ɓe hewtota fi wolgol fiwote nan ko waɗi noon parlement on koya naatu toon irroɗa sariyaji wonɗi toon ɗi irragol keefeeru ko keefeeru sele ta ɓe ɗiroɗa keefeeru toyi si kara ko kojon yewti démocratie o inni en nafu si alaa muɗum woote ɗen ko woni e heɓorde ko laawol démocratie wonte kon démocratie c'est le pouvoir des peuples par le peuple yaani ko jama on suwoto kamɓe lamminta kamɓe ɗo mannoto amma kadi no l'islam ko chura boko baaɓe seeɗa woni wonde seeɗa ɗa pesuɓoolal ɗon talbiso fof ɓe alaa min minde nde parlement kañuma e démocratie ko wote tun wote tun wote tun enna moodiɗe ndaara ko ko ɓe yewtiɗo ko gonga goy enen ƴon enen fof sen wontiri seeɗa en wotaali en accidiiɓe e muɗum si tawi sappo on tinɗano yarde beere no joɗi e taabal an kay ko ya yaw tawtaaɓe a ya yaw tawtaaɓe idan naa ya rew ka rewɗaa o fii henndoyagol henndoyagol on non henndoyagol ko faalaɗaa laawol celen kaa men celimen to nokku ka ɓenata luuɓa tuurnanji so a inni ɓayiɗa heɗaɗa hawji fiyagol ko naakiri a feeway ton moƴƴoytaa ko maarewaa ɗin tuurnanji haa hewtoyaa ley pewna laawol ngol ka piya wittiyem étage e dow eɗa hawji yanodira e goɗɗum ka leydi e wawi rewrude ɗon jama yo taska yo watta yila jama on yo watta yila naam idan ko ɗum ɗo woni ko ɓe wasi en fa inna rushda walhuda walfawse rushda on ɗo ɓe inni wondema ko gandal naɓowo malngal e gollitirgol peewal ngal wal huda roɓe ni ko alamal assali si kanji ɗiɗi ɓattodiri yani arrushd wal huda ida jtama'a iftaraqa wa ida iftaraqa ijtama'a alhamdulillah naam awtum e maki rahimahullahu taala روى روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته نسأل الله بما كان خطبة ما بين أحمد الله تعالى إن الله صلى الله ونثني عليه إن جرنه بما هو أهله كونكو هندي موضوع ثم يقول من يهدي الله قال والله به فلا مضل له ألا مجنو ومن يضلل ومن يضلل الله فلا هادي له هانو كم كان صلى الله عليه وسلم أن ثم يقول آه نعم بعثت أنا وصاك هاتين إلى آخره أحاديث يعني خطبة خطبة الحاجة نعم إنكو إنكو فما كده بعثت أنا وصاك هاتين في بودي يعني نلا قول لك إذا قول لك نعم فقط هكذا يبون داكو إذا دنهن قال قبتين قال نعم وروى زيد بن أرقم قال قال فينا رسول صلى الله عليه وسلم خطيبا فامدا الله وأثنى عليه آه، نلا صلى الله عليه وسلم بباني طيب يوتر يوتر وأثنى عليه بمن الله سبحانه وتعالى ووعظ وذكر بواجب أن تني ثم قال هناك أما بعد أيها الناس فإنما أنا بشر منكم بأنبيا مثلكم صفة يوشك an yatiyani rasulu rabbi yani lerla malaikajo iko ɗum woni afina fi mayde nden fawu na ah nam sahih wa kana ida dakara saa nabi sa sallam laatno siɓe jantike damgal ngal ihmarrat woni wojjay wajjatanahu ko ɗum woni e ƴewa ɗiɗo ko ɗum woni ɗaɗɗi maɓɓe kamɗe laaɗo sallallah alih w sallam wa ala sawtuhu ito maɓɓe ngontoowa wastadda gadabu ɓe mono e gan tikkene maɓɓe nden ɗum woni tiiɗa ka annahu mundiru jeyci asikkay won ɗo e rentinde ko ɗum woni konu kutubaji maɓɓe ɗin e ɓayanaji maɓɓe ɗin ko ɗum sertiri e yimɓe pewndiɓe ɗo e naam asikkay jartinoo konu ƴawgol ɗo e jalgol jama yontere fof heɓaale kutuba araɗo ƴawgol e ɗo e jalgol jalna yimɓe كانه منذر جيش اسيك يقول له رتم نبكم ان يا ريدو يا ريدو يا ريدو اي بنو دو ان كبرتو نيتو ما كونكا دارو سوري ليه في جاري بعد انترين ما سما كلا بوسي على اساس سلا بلات نو كواجو جنبه كوني بلات نو هيبه تمن نرا نعم صبحكم مساكم يعني هبي ام بن بن بكن ما اكيد يعني اوا وقت نهيله immorde e halkaareeji wonɗi heetude summa ɗemaaki wondema man taraka maala pali ahli e kala tettiɗo jawdi konande yimɓe makko ɓen yaani kala o mayɗowa ko ronoo ɓen mana yewtere nden wa man taraka daynan kala accuɗo ñamaande maa yaani ino ñawli aw daya an ma ɗum wano ɓengure fayɓe aliyatima ko yeebotooɗo fa ilayya aray ko e dow an wa alayya ko koye an koye dow an kadi woni ko ɗum ɗon fay wa ana waliyul muminin komin woni heftoki gomɗinɓe ɓe yani kala on accuɗo jawdi o ronoɓe ɓen woni ko jeyi jawdi nde na fuɗɗagol ñamugol ɗo ñande mayde nde ñande yontere nde ñande mbaɗɗe capantati ñande ƴawgol keyngu ñande timmutugol hitande ñamoru tu projet mo on naɗa koye non projet mo on naɗa jamaa jama'un be ko ɗuni projet mo ko ɗon yontono ngal ngalde ko on de ko ñalande kaari awa e fottay to yehi hiwragol fa tunde balɗe no feƴƴi ɗo ti wayri ɗi to eh, hewti on tigi hewti hiwrondirgol be da kala mo salmodirɗa dan no ti tawi ko jowata salmodirde ɓeya fof tawi yo yoɗo waɗa ko addi ɗum ko ngala mum yaha kala mo umasara mo jeeɗa taw e, e, demi e, ko ɗum woni accata ka juuɗe maaɗe ha ko ma sowɗoyoɗa no ñaami ha haari no jooɗi no habbi ɓawalan sara o fi walgol fidaagol ani ko tuma nge liƴƴoyi feno sa fidaagol waɗete ha nge liƴƴoyi ke nge fuɗɗi ko yoroyde no on say ɓay ɓe andi pergol waɗino hakkunde amen ɓe wi wonnama hirondira noon hirondira noon ɓe yalni ɓeɓe ɓekkade koyen hirondi wo hirondira noon duondira noon ini certeɗe komi ari hirondi ɗoɗo kono hen gatunde babay feƴƴinɗo na ɓeɗo ɓeɗo kam nanni pergol waɗi hakkunde amen neɓi ko ɗon si ɓe woni e tuttude ɗiɗi ɓeɗe tuttude ɗo ɗum ɗo fof ko ɓay misiide darnade heeɓi duuɓi temeɗɗe tati mi wi ɓe wondema bi nde darna ɓi ɗuɓi temeɗ tati kaɓe ni mbi fuɗɗa wirde de ɗiɗum jeɓetati ka amen he ɗum hollaali wonde o wirdu ko gonga ko ɗum woni pergol ngol ko waɗi haa ɓe accita wirdu ndun ɓe arta e sunna on sibi nabi day e hala ɓe wolay ko ɓe wohu idan laa budda ɗum watta mayus watta mayus naam almuhim si tawi woni on heɓi feetuɗo naɓe mo ka kaɓanu naam allahumustaan ɓe makiraymahullahu taala wa gafara man taraka malan fali ahli wa man taraka daynan aw dhaya'an fa ilayya yani kala on tertido accudo ko non woni konko eh, yani nyamande si tawi woni goddo nyawlike yimbe bako min hilali ko yoba awa ko min yani are ka baytul mal yettano mo yeru ko yobira non mo dum anna non mo kala accudo fay be suddi be yeboto be joni ko min fawi toppitagol dum don si hilali ko toppitobe woni maana yewtere nde mana hadis laɗon sallllahu alayhi wa sallam hadis olno tabiti na fewdo ko ɓewri kam nelaɗo sah sallam na fewdo ɗo na fewdo ɗo ɗum ɗo ko tinninan tan enen kadi sa yettani garanti goɗɗo ko ɗum woni si goɗɗo no ñawlini arama du'ana golno hay goto heɓaali ko ɗumanno ewa ƴettude innu am a ƴetti garanti ay a yoɓa yalla hussi ala e muɗum si heɓaaki kadi si mayɗo on no anniino yoɓugol alah sa taala yoɓanayi mo no lesa sallam makir mo hadis on tabita ko no yoɓiranta mo ko addangol mo orange moni la yoɓitangol mo ngol allah subhanahu wa taala yewtanay mo yaafomo nden ɗon ñamande telen mo o ñawliɗo accanaymo kadi mo anniino kala o ñawliɗo no faandi yoɓugol alah sa taala yoɓitanemo ma ana hadis on o yawtanay mo o yaafomo o surramo ƴawgol qiyama surraɗadis woni yewti ɓe yewti e ngeni ke nan nawigol he amene ndeɓa heɓa kay goto ɓe julata la tertagol argol daro yeeso neɗɗanke mushrike mubtadi juulara no welti ronka juulde neɗɗanke mo heɓaali ko yoɓana ɗu ñamande na jehal ni o jahal oɗa o maydi e honno e sirku ma ɗum mbeɗa oɗa o maydi e honno maasiya kaa mas yaw o yettiyal sonnala ɓeeɗo kombo hanaɗ manneede cirpe mbiɗa o hana pereɗe a juulaka edi oɗa e hakkude juɓɓen fof piyoni ɓe ɗon fof no wawi yoɓande oɗo kam no wawi yoɓande o so ɓe yoɓaali mo annino yoɓugol allah subhanahu wa taala yoɓana en wala yukallifullahu nafsan illa usaha aw ma ataha naam خلاف صلى الله عليه وسلم وروى زيد بن أرقم قال قال فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وكل ضلالة في النار آه، آخر آه، سكتة هذه جنبني ونكو أرضي من أوري رواية مسلم إمك نسائي وروى زيد بن أرقم قال قال فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فحمد الله بيقي الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه بمون جرم الله سبحانه وتعالى ووعظ وذكر بواجب أن ثم قال أما بعد أيها الناس فإنما أنا بشر منكم بأنبياء مثلكم سوى ما يوشك نجرت أن يأتيني لأتنا رسول ربي نلا يوم أكون الموت فأجيب بنوته وأنا تارك فيكم الثقلين من لن أكري أنكم نشد بي أولهما أولهما أرى كتاب الله دفتر الله لن في ندون الهدى قرون في والنور أجل بين من <clears throat> من استمسك به كالذي القرآن واخذ به وجوتي مغلتري كان الهدى ولا تيمدو طيب بيوال ومن تركه كلا ترتيل القران ما سنه واخطاه وابن جرى كان على الضلال هر ولاتك تك يدو مجر واهل بيتي مئكري ان كدي بينغور سود ان اذكركم الله مي دينتنا في اهل بيتي بينغور سود ان ثلاث مرات لا بتتي حديث ان تننا وندما اذكركم باهل بيتي wondema ɓe ko toñanoɓe ma ɗum ɓe jamfa ma ɗum goɗɗu ngo suudunaɗo sallllahu alih w sallam ɗum no annda haqqiji ko waɗɗi en tele maɓɓe kono noon en feƴƴintinnataɓe en waɗataɓe reweteɓe en waɗataɓe sengo martaba mo allah subhanahu wa taala waɗali ɓe hadisul irbadu saari radiallahu anhu ko hadis maro anndal e rewa e makko warawa a irbadu um saari radiallahu anhu asulamiyo قال وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم واجن من الله موعظة الواد بليغة يؤتي ذرفت منها الأعين يعني قمدي جت يؤتي قمدي ووجلت منها القلوب برد أهل كنت يكون كلل فقال قائم يا رسول الله وي أو وي كان الله كان هذه موعظة مودي أسكي واجو وين تولو فماذا تعود إلينا فماذا تعهد إلينا كونوا هل دتايا كون يقدر أهدي بعد أوصيكم بتقوى الله تعالى مدو وسيو برغل الله سبحانه وتعالى السمع والطاعة إنا نقول دكتور لام دري وإن كان عبد الحبشية هاي ستبيوني كجيا وهبشيا كيجي إيكبينجو فإنه من يعيش منكم كلا أمور بإمور بعد باو فسيرى اختلافا اللغة الكثيرة باللغة للتكيف عليكم بسنتي نوعدي ونقول سنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ونقول سنة لونتي لأمبن في وبفين توتين أرضوا عليهم تريكم بالنواجز ونقول يذكر وإياكم من أورنتنا ومحدثات الأمور إن في إجهاد امتناعي فإن كل محدث بدعة كلا كتا كبيرة وبدعة وكل بدعة ضلالة كلا بدعة كو مجرى وأبو داود الترمذي وقال حديث صحيح hadis mi jogii faayida molnaaɗo karam koɓɓe no janti eɗo ko ka annduɗen ɗoliree oɗo oɗo hadis bi wote huɗɗa taw si woɓɓe janti kew e hutuga ole no haana nano jantede fe no say ga an ono mara sortugol ayeje fa man itada aleykum fa atadu aleykum fima tada aleykum sortugol ɗe ayeje jurkidira ɗe hannde noon ɓe meni laamugu net hannde hande be memi be net modi ko ɗum mankirno en ye wiya buyi ina buy'inateɓe ko karma ko e karmakoɓe lagi ne kanyum e yas belgi sénégal europe e ko na ɗum do no waɗɗi be tubu to ko allah wa taala ɗi fatawaji ja'ira cheikha buqbil makir tan fatawa biduni dali no waɗɗi be tubu to ko allah subhanahu wa taala بل هذا الرجل almunharif worɓe belgi ko wiyta abdallah ko sa yo anni abdallah belgi abdallah dial neɗɗanke o heɓɓiti kumre watti semise wi hande ko min hila ko ma ƴiƴal ɗan ɗan hibbee anne ɓe gure man jooɗi belgi jamanu jooɗi lagine ko wiya ko ma ƴiƴan hibbee bal jama on no wiide wondema ko azhar woni ko o yalti o gaynano gaynano azhar o wanndirami azhar fewndo on say hari ero e amerika no weɗi yaade haa fewno on saya ɓe weli yaade haa naam idan neɗɗanke gayni gayna ko mutaqada al sunnati waljamaa kal ɓurana e sunnani ko peesirte ka gayni gayna enen naa lokkol men konngolngol e kuugal ngalwol ɗen waɗde ka balancé sino hawrondiɗa alhamdulillah sino luutondiri e muɗum en ƴettata en jaɓata tawta hannde ko ɓewne ndaaredi ka e internet ko ɓe wona e heɗiteeɗe ɓe sortii sanno jooɗi e rokko kañuma amérique no finança jawle ɓe no waɗa ponso pansare ko baala sukre ɗum feeñata anndatako yimɓe ma no maaya majjere huuta jal leydi heeɓeɓe kadu aɗa waɗde hijira tata ko yawgol toon toonugol hoore bete si ko aqida daawa salafiya neɗɗan ko wonno e waɗe europe kañuma e amérique alhamdulillah ono daawa ihwani kañuma emo mayi e ona ɗum daawa o nafata ka o nafata o nafata si o nafayno si yewtino masalatu sago wa taa a ɓor aykkitata noon ko kufure suɗnan so salla ɓe laata weki ɓe ñawtano nde wara maɓɓe ɓe ekkitiranin a waɗatano vidéo yaltina ɗum ɗo nodda yimɓe fiyo ɗi e hiɓɓe ka idan ko mun harif on da'a mo neɗɗanke woni e waɗde ton e ko wona ɗum ɗo ko da'awa mo tawatay no ooñi e laawol ngol naam ɗum ɗo yawnemo tawowle ota liƴondire ota ɗumanne allahu mustaan naam laamu salllahu alayhi wa sallam ɓe makani oɗo oɗo hadis warawahi ibnu maja waqad taraktu alayku ana waqa taraktum ala albayda mi accion e laawol laaɓongol leylu bakara haariha jemma maggol e ñalorma maggol ko ko laaɓongol la yaziru anha oñatako e maggol baadi ɓaw an illa haali sina neɗɗanke oñiɗo o neɗɗanke omin yewti o fi muɗum tan sikko gerdaka o rowe nder ɓe kawrodinɗo مسجد الهراء من دبر ومن جود وي موج موجي كوين تي كون كومباني حجي باي بوي طيب، كاري اندا كاين نتو من هاد دي نتاو مدين اجا كان ما عندي نيلان دي او لا ريكوند فتو ماشي كوي بنزي انداو ني مو المهم ندان كي مون هاري فونكو كو مون هاري والله مستعان ورا ابو الدرداء رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن تيمنين نذكر الفقره من أنجنتم في باسل ولا تخوفه من أنه لكم من أنه من أنه فقال نسي سلامك الفخر تخافون وباسل وانتم يهود والذي نفسي بيده بيون لدي أمه وانكي أوني أجود موتهم لا تصبن الدنيا أدنى أم إدبط إدو موتهم عليكم حتى لا ي... حتى لا يزيغ قلب أهدكم ترى أونياكي بيرمدغو بيموتهم naam in azaarahu illa hiya o maana ɗo kuma yettande mo ndenaaki waymullah qad taraktukum ara mo heewi ko yewtirta ɗum ɗo ingol e jalla kaari ma hunde kaari qad taraktukum alal bayda mi acci on e hoore laawol hentingol laylu ha wanahaaru ha sawaa jemma muɗum kañum ñalo muɗum hino kota ter qala abu darda صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس السلام إيغونغي تركنا على مثل البيضاء بكي على أول همتين والليلها ونهارها سواء جمع يقول فترة والمعنى شيخ الباني ماكي بسعيان تبت إذا فعل إن ودوننا na ba sallallahu alaihi wasallam hulani en ko hulani en konde jawle hibboto e dow meɗen hipponen e muɗum tertoɗen ko yoɗiri e oɗo تيرتو نانكو يونير ابي ان تقول الاخر وروى ابو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني قد خلقت فيكم مئتي مئتي وميلمتيني وميلمتيني وميلمتيني هون ما لم تضلوا بعدهما او تام الجود باو ما اخذتم بهما فاتم انجو كتير من او امنتم بهما ما انقل كتير من كتاب الله دفتر الله من وسنتك من سنة ولن يتفرغ الى دي سيتفرغ من سنه حتى يرد علي القوم ها تويل لم تو يلنقوني تو يرون شغل بالماك سي الجامع نستمع وقال ابو بكر بن الصديق رضي الله عنه في خطبته انما انا متبع من ملاتكم الزود ولست من ملاتا انما انا متبع عند منكم يقو الى صلى الله عليه وسلم ولست بمبتدع ملاتكم فئتوا قدين فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد فردت لكم الفرائض gonɗi farlama e dow moɗon farillaji wa sunnat lakum assunan sunnaji waɗama e dow moɗon sunninama wa turittum ala lwadiha ɗon accanama e lawol hentingol illa siwona an tadillu binnas siwona hara on majjina yimɓe ɓen yamilan wa shimala nano kañumma e ñaama ɗum ɗo fof ko noddugol e faade attamassu jogitagol sunna on rento e hoɗɗintiɗi hoɗitinako وقال عبد الله مسعود رضي الله عنه إنا إنندي نقتدي كوين ينتنوبة ولا نبتدي إن فتتاك ونتبئ إن جكي ولا نبتدئ إن فتتاك ولن نضل إن مجته ما تمسكنا فتن يجوكتك كنون كنوني باتنيجي قل لي ونلا سنجوكتك باتنيجي إن مجي وروى الأوزائي إمام الأوزائي في اللي أن الزهري قال إمام الزهري أنه روى تهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني ولا زنا ولا زنا حين يزني فنده ولا زنا وهو مؤمن حركه قمد فسألت الزهري أم إمام الأوزاعي لندي إمام الزهري ما هذا كونوري فقال لي من العلم كون مرد الله من الله العلم كون مرد الله سبحانه وتعالى غنغال وعلى رسول البلاء نبي صلى الله عليه وسلم وعلينا التسليم نودي إن جبل وأمروا عفوا أمروا في الله أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث جناب صلى الله عليه وسلم كما جاءت عن الأرض وفي رواية فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمروها وندم قني الصلاة في الله إلو إلو حديث هذه نعم رحمة الله زهري النبي صلى الله عليه وسلم نقول منقطع كو منقطع كون حديث أن أرسان متصل وندم لا يزني زاني هنا يزني وهو وهو مؤمن idan imamu zohri filli tu nala sa sallam amma wigol wonde mara imamu zohri ko taaɓi heto iida nala sa sallam ɗo kona ɗaɓɓiteɗe na muttasil ma munkati ma goɗɗo ngo no waɗi hadis o gawri muttasil ka idan ko ton wona iilteɗe e fimu naam yani mana muɗum yalliyara e neɗɗanke wonde e moɗa zina o yalti l'islam e kona l'islam yimɓe bidaɓen ɓendi wonde ma dama wi'amana gomɗinɗo haɗa yalti l'islam ɓe faami ɗum imamul awsa'i imamu zuri kone rentinde ko on fikra bonɗo ɗon ɓe woni rentinde na goɗɗum gonɓe faandi faandi e muɗum fa qala umar bne abdul asis radiallahu anhu wa rahimahu sanna rasulullah sa sallam umar bne abdul asis ɓe maaki nelaɓe sa sallam ɓe sunnini ko ɗum woni sunnaji wa wulatul amri kañumma e laami ɓen ka dina ka dawla ba'dahu ɓawo nela sa sallam sunanan sunnaji al ahdu biha tasdiqu li kitabillah jokkugol ɗum ko goñingol alqur'ana wastikmalu wastikmalum ko timminande kadi li taati ɗoftagol allah sallallahu alayhi wa sallam wa quwwatum ko doole kadi ala dinillah e dina allah subhanahu wa ta'ala kan laysa li ahadin hanana hay e goto taghyiru ha waylugol ɗum wala tabdilu ha wona wattutugol ɗum wala nadaru wona ndarugol fi ra'yin immorde e yiyande khalafa ha lundina alqur'ana kañumma e sunna faman iqtada kala o ñentinɗo bima sannu konko ɓe sunnini ihtada haray o feewi o man istabsara biha kala on yirinirɗo ɗum ɗo yani ndayi guinorɗo ɗum ɗo basara o iyey haqiga o machallah konngol himmugol ni waman halafa ha kala on lundiɗo ɗum ɗo wattaba o jokki gayra sabilel muminin ko wona laawol gomɗinɓe ɓen wallahullah allahu fiɓɓe momata wallahi konko fiti waslahu wona adama jahannama yite jahannama saat nasira boni werde sawini ko jahannam koni woni ko woni ɗe omar bin abdoulasis woni ko yewti nde ɗo yewtere naam wa qala al awsai imamu al awsai ɓe maki isbir ala sunna muñño e dow sunna o sinnao isbir ala sunna ɗo na cotgol waro dañira ɓinngol coñci to woni ko fanda e muɗum yani mutakadu yiɗi koye nde usuluji dina kam muñño wona e muɗum famike naam waqif haytu waqafa alqawm daro ka sen abubakar e dari noon ko ɓe hattuno ɗon daro ɗomota feƴƴu tayi ko ɓe yiyaaɗi wa qul fima qaalu wi'u konko ɓe wowluno wa kuffa suru ko ɗum woni terto amma kafku konko ɓe tertino wasluk sabila salafika saleh wonu rew e laawol feƴƴuɓe ma attiɓe moƴƴuɓe fa innahu annduno dey ko woni yasa u hino yaajatama ma wasiya um konko yaajannooɓe konɗoone manhaju kaa ɗon manhaju selluɗon de so a ari a yii ko senna aboubacar iyan e ko senna omar iyan so a yii ko ɓee ɗo fof iyan en mbaara yamari gite iyooje kaa aɗa yamari gite iyooje ɗi haray fayi ɗaɓɓo a yiyaade nan wa qala nu'aym bun hammad rahimahullahu taala e maa kam imamu nu'aym nam man shabbaha allaha bi halqih kala nanndinɗo allah sa tala e tagu makko ngu faqad kafara haray o heefer ɗi wiiko allah saa tala e kaari yo no nanndi wa man ankara ma wasafa llahu bihi nafsahu kala lumndiiɗo sali ko allah saa tala sifi hoore muɗum kon faqad kafara haray o woni keefeero walaysa ma wasafa llahu bihi e laatai kon ko allah saa tala sifori hoore muɗum tasbihan innugol nanndiniimo e goɗɗum ngol ha miyewtene maɓɓe nden fiisa nan fiisa sifori mono sifori hoore makko ɗon haray anandinaali mo haye gooto o ban hacce geli ke nam wa qala sufyan bun uyayna imam sufyan e maaki rahimahullahu taala kullu cheyin kala hunde wasafa llahu bihi nde allah sifo i nafsahu wonkimakko fil qur'an kal qur'an fa qira'atuhu janngugol ɗum tafsiruhu ko firo muɗum ngo la keyfa wona wigol ko onno wala misla wona inugol ina wawi wan hunde kaari kaɓe maaki ɗo wondema كل شيء وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره معنى مودون جنغول مانغول ريونا نو اردي نو يوني في رمودون اوا هذا كتب دونغو دونغول كو فاني كامي امام نعيم وقال ابو بكر المروزي سالت احمد بن حنبل عن الاحاديث التي تردها الجهميه بلندك امام احمد قال حديثاجي دي إيه؟ يم جهميه رتتا في الصفات لنك صفات في الرؤيا تلنك يقول إيه؟ الله سبحانه وتعالى والإسراء إكروا إليه وقصة العرش ويونير عرش فصحه أبو أبي عبد الله إمام أحمد ماكي هذه ساجد سلي وقال بماكي تلقتها العلماء كرم قبين هندك قل بالقبول قل تريدو بالقبول بقول تريدو تمر دين نفيري نفيري الأخبار دين عنكم في كما جاءت والأرض لنا وقال محمد بن حسن الشيباني صاحب أبي هنيفة اتفق الفقهاء خطي كرمكو ببك كل مقب من الشرق قمنا إلى الغرب هاء مترد هرناك على الإيمان قم إنقل بالقرآن القرآن والحديث كنما الحديث التي جاءت بها كأري مؤمن أدي من الثقال بين هلني بالرسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب تلين صفة الله سبحانه وتعالى وأس... نعم. min gayri tafsirin ko alda e firgol firo bongo wala tashbihin ko alda e nandinande faman fassara al yawma kala on firtuɗo hande shay'an hunde min dhalika e morde ɗin sifaji no salafu salih firtira فقد خرج رؤيتي مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكن لا صلى الله عليه وسلم واصحابه اصابا ون امون فانهم كم لم يفسروا بفرال دون فيرو بونغو ولكن افتوا بما في الكتاب ko lamda be jaabe kon ko konko woni ko alqur'ana was sunna ka sunna thumma sakatu ɓawto dum be deƴƴi ko wana ton ko ala ton faman qala bi qawli jahm kala wonɗo konngol jahm bi dum faqad faraqa al jamaa la ilaha illa allah faman qala bi qawli jahm faqad faraqa al jamaa qa'ida kala on fi do dina jaham jaham ngur safwan harawe serti e jamaa imbe imbe sunna be naam li annahu wasafahu وصفري الله سبحانه وتعالى بصفة لا شيء إسد صفاجي إتبت إن الله سبحانه وتعالى وقال عباد بن الأوام قدم علينا شريك بن عبد الله وقلنا أورو وأرنو كامي من وي وندل إن قوما تبتين يب ينكرون يب يد هذه الأحديث إيدو حديثاني ويدي مثلا إن الله ينزل إلى سماء الدنيا على سبحانه وتعالى جبتا يا سماء الدنيا والرؤيا أيضا الله سبحانه وما أشبه هذه الأنية أسيب هذه له حديثات فقال بماكي إنما جاء بهذه الحديث كأبدل له حديث من جاء بالسنة كون أدل سنة في الصلاة كجلد والزكاة كزكاة والحج كحج وإنما عرفنا الله أنكم ان الله سبحانه وتعالى بهذه الحديث كدي له حديثات أيوة الله بدني كون دون من هذه مسيب جلد so a faamal ɗo ngaray amortike goy so a faamal ɗo ngaray amortike wiigol wondema taw hiide on ko tugalal goota fiɓu on ko tugale nayi idan wakkilo ɗen fi fiɓu o nani yewtere makko ba njano kande njan njan nani yewtere njano nani yewtere njano ɓe maaki ɗo wondema innama jaa bi hadi l hadis man jaa bi sunani fi sala ɓay kanama kojo ari ka maɓɓe ɓe weɓitani mo ɗum ɗo o jaabiɓe ko wondi e sowaba woni e ɗum mahe ko hadisaji ɗin tindini kon nani addan ɗo sunnaji ɗin ka julde ko on yewton ɗi hadisaji koliri e ruuya koyondiri e israal miraj koyondiri e sabo toa kankoni ko wulani on o fiyonga jaɓo fo ko baba wahid ka ko baba wahid dambugal gotal dambugal gotal ko non goɗɗo jonnante yo jannu deftere ka sabo toa woni o hewta ɗon ton o diwa ko makko bayagal noon ko makko bayagal mo sibiyoten oɗo o jam fike kono o jam faake sina sina hoore makko buy e jama andago ko fewndi e o saaha buy anndagoy buy annda ko ni ka teere buy annda an saari a tawi yimɓe sonka ayni kaarijo ne aaki e eh, kari jo ko mo ay jo wonda ko won sonka sonkande ka kono si woɓɓe haɓɓiti min gollondira min naɓi da e daaɓa hiɓe humondiri eɓe min waɗidi ni min waawa gollondirde ɓe haɓɓiti min waɗay ni mene maɓe o feeñi kon fusi ala konde amen hiɓe humondiri e woɓɓe waɗi ni mene ɓeɓe ɓe humondiri meɗen e waɗi ni anndi wondema no ɓisa e cate taw nam tayib fa hadihi jumlatun muhtasara ɗum ɗo ko jumlaji raɓɓiɗinaɗi min alqur'ani madaka alqur'an wa sunna ka sunna wa athar e battane min salana eh, man salafa immorde e feƴƴiɓe ɓen falzam ha wonu e kon komi yewtuma ɗo wama kana misla ha e sifa ɗum ɗo mimma sahha konko selli anillahi gay allah subahana taala wa rasulihi e nelaɗo makko wa salih e moƴƴuɓe salafil umma immorde e tagore nde mimman hasala al ittifaqu ɓenɓe fotti عليه دوم من خيار الأمة إيه سبابة تقوم ناون ودي بن فرتابة يعني بن سدا بسدا تكيتا ها عند ناون دمكاري جو كثيقة ونو إلى والبن نعم قل لي ما ناون دمجا كارسو بتكا كارسو بت أني هون ما سو بكا باودي كا ودا ترت أقوال من كان عندهم ترت إن كونغو دي ولد كما بيمور دي كونغو دي بدأ man kana indahum mahquran kala on wonɗo ka maɓɓe haray ko o fanɗinaɗo fi muɗum mahjuran ko o feraɗo muba adan ko woɗɗintinaɗo madhuran ko o ñiñaɗo madhuran yani ko raɗaɗo mazmuman ko o ñiñaɗo maluman ko o felaɗo wa in irtarra kathir, kathirun hay si tawi woni hoodi tori ko ɓur ɗuɗude minal mutaahirin immorde e sakkitiiɓe bi aqwalihim immorde e konnguɓe maɓɓe wa janahu ila ittibaihim ɓe ooñeke fii jokkugolɓe fala tahtarra bikathrati ahlilbatil wota hoditol ɗuuɗugol yimɓe meere kaɓe maaki ɗo man kana aw ma kana ma kana indahu aw man kana indahu la allah man kana indahu naam ɓen wonɓe ka maɓɓe moɗe teddinaaɓe e sembinaaɓe e konko ɓe wondi e muɗum hoppo ko ɗi sifaaji sifaaɗi ɗo ay so tawii ko honɗon nde ay so tawii cuɗaama pentiraama ay so tawii cuɗaama pentiraama nam amma wiigol waɗa e majumu'a sinaa jogii ɗo doctorat naatata e ndeer majumu'a o <laughs> fiyo surrindire fiyo fiyo surrindire naatata ton waasɓeneeji ɓe nam وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نفس صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي سيرتدر فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بل الإسلام غريبا الإسلام أنفق نهر مفين وسيعود غريبا فقدك لهر مفين كما بدا نهر فطوبى للغرباء moƴƴere ودني بين جنب فيني ب ما fanɗuɓe e nokkuuli ɗin algarib on neɗɗanke fayniɗo e nokkure annda kay muɗum wano ni kadi sunnao e man ha jon nokkeeli ɓuy nam waruya rasul sallam annahu qala sataftariku ummati ala halatin wa sabiina firqa wonde ma nosenas sallam feccirto ɓe ce capanɗe jeɗɗi e tati kulluhaɗe fof ko majje finnaari ko ka nder yiite illa wahida si wona fedde wootere ko fi riwaya ari e fillayeego nelasa sallam e maki قيل فمن فمن الناجية فمن الناجية كم من ددوهم كن دولي ددور لك أوا قال بما كما أنا عليه وأصحابي كن كم يريدوا مؤمن يوم من رواه جماعة من الأئمة شكل الله ما في صحيح إذا وأنني ونكوني واعلم أن رحمك الله يالله يمنا أن الإسلام الإسلام وأهله كان يميب ممكن من طوائف ثلاث كبأردنا sorti kaɓe sortira koyɗe ko'e feddeji tati fa taifatun fedde go raddat ahadisa sifat de rutti sifaji ne rutti sifaji hadisaji sifaji ɗin wa kadzabu ɓe fenni ruwataha filliɓe ɗum ɓen fa haulai ashaddu dararan ala l islam buri tidu de lorna l'islamu on wa ahli e yimɓe mum min al kuffar edi ɓen yimɓe heeferɓe no jeyaraɓe honɓe fennuɓe hadisaji sifaji ɓe namaki almutazila yani oni ɓe mbaɗi bablasmao sifa ihtisara attala shaira ɓe maaki ɓe ɗo ɓuri bonde edi alkofar fiyonnu fiyonnu kefer on ya anndi ko kefer ko ka cociroyata na ka julirde ka kono amma imamu on ɗo o tabintinnata ɓaymaɗo hada hadis on tonko ko, ko habarol ahaad oyamode halli ala jam tan ƴettuɓay yufiidu dan nambara makko on ko ɗo ƴawata o jippo o julna ɗo ko mokko baydina ka kumata dewgal kona ɗum fo nambara on ɓuri tiiɗude ka jama on muditorayma kono sa yiɗa keefeo anna ko keefeo ka o mapina a fowtori telen ɗon kono amma nde ngal dooñol dooñorgal ɗo toyi ɗum ɗo ko fedde aranira nden wa ukra fedde goo kadi qaalu bi sihhatiha ɓe wi'i sellugol ɗin hadisaji wa qabuliha e jaɓugol ɗi tumma ta'awwaluha ɓe firiri ɗum firogo fa haulai adamu daharan min altaifati l ula ɓeeɗo ɓuri bonde eɗi fedde aranere nden zulmatum badoha fawqa bad ni ɓe sengo dow ni ɓe siɓɓe juɗɗo tedduɗa wa ukra qaalu bi sihatiha e ɓi sayino selligoy yaɗi sonno selligoy summa ta'awwaluha ɓe firiri goɗɗum ngo yaani sifa on bano yad ɓeni aya ongo en en tasimo selli so sella ma ɗum hadi son kono innen ko neno innen ko neno na jumgo oɗo na bonɗo ni kan kadi na'am wa thalitha tammum ɗon jeanabu alqawlain mais woopiti laawi ɗi konnguɗiɗi feƴƴuɗi ɗin allah wolee arani ɗin wa ahadu bi zamihim ɓe ƴetti e penaale maɓɓe yunazzihuna hiɓe laɓɓina allahu subhanahu wa taala wa hum yukaddibuna ɓe fenna naam piyon nu ɓe inni ɓe laɓɓinde allahu subhanahu wa taala ɓe riiwanimo ko o tabintinani hoore makko masalan yewti bimbi o wi o jippoto kaa ɓe wi ɓe laɓɓindemo nanndingol mo e goɗɗo go ɓe wi ko malaikajo ne jiɓɓaaɗe ɓe wi ko e- si tawi a henndi ke payko eɗa lootude ko tawi woni ko heforde wonɗa addude rusa ɓanndu ndun ko haldano naa lootagol ko haldano koyo loote kaa koni ko heforde hayre ñaaɗu nde wonnaa wi ɗewgino rusaa ɓanndu fay kon ko heefaa nano e ñaamo yeeso e ɓaawo ko ɗum halda ko wiiɗaa ko yaa lootu haa o laaɓa waɗtaa mono ngam ko yakaa ɓeeɗoo kamɓe riiwi bes enen ɓe yen wondi e nokkeri ɗi yen duwaa ɓanginande ɓe haqiiqa ko ɓewoni e muɗum ko ɓe maake rahimahullahu taala fa min asunnati allasima no jeyaa e sunna waɗɗiiɗo ko ɗon wa nan nan wa salisa جانبوا القولين فأداهم ذلك إلى القولين الأولين وكانوا أعظم ذرة من الطائفتين الأولين نعم الأولتين انتهينا صح؟ نعم إذا إذا في الدجي تاتينون في الدجي دي أوني دي كان الله سبحانه وتعالى يرمى بسنة بتبيتنا الله سبحانه وتعالى كو تبيتنا نهور مكوكو والله سا جنغالي هيدي تاكي أتبيتنا مكو تبيتنا نهور مكوكو aw fa min assunnati llasima no jeeya sunna waɗɗi ɗo sukutu amma lam yarid fihi na sun deƴƴugol konko ƴiyal alqurana e sunna arali muɗum alillah wa rasulihi deƴƴugol ɗum ka na sunna noon na hunde waɗɗi de neɗɗanke noon kala ko alqurana e sunna yewtaali terto ɗum aw yattafiqu lmuslimuna ala itlaqihi ma fottaali jumɓe ɓen e wellotugol nen ɗon hunde terto ɗum wa tarku taarrud accutugol weeɓitagolle ɗum lahu wonande ɗum binafiin aw isbaati riwugol maɗum tabintinnugol o jeeya e muɗum ɓene sappaade riwal ngol allah subhanahu wa taala ko araalika alquran araalika sunna ndaaru ashaira wi nahi ɓe riwana allah subhana taala o mara ɗaɗi o mara ƴiiƴam o mara ɗum ɗo onnaaduma e ɗum onnaaduma e ɗum iya riwanmo ko alquran no riwiri noon e sunna no riwiri noon deƴƴa ɗon ka deƴƴa ɗum onno woni sunna man ha jooni فكما لا يثبت آه. نعم ولا ترن تبت ارتا الا بنص شرعي دين كان تبت تاسنا هي القران الشرعي قال كذلك يعني ريوي تبت ننتاك على سنت على صفه سنا هي القران ما سنه كذلك لا ينفى ومن كذب ريوان تاك على سنت الا بدليل سمعي سنا دليل yottiiɗo e meeɗen noone no o riiwiramtee noon kaa yottaake meeɗen dalil wi golonde ma o maraa ƴi'e o maraa ɗaɗi o maraa ɗum ɗon ɗo kaa yottike men ɗum ɗon idan no harmani en riiwango riiwirangol motelen ngol ɗon laawol harmani en naam ɓema ke nasalu llahi yantoro allah subahanahu wa taala an yuwaffiqana lima yurdihi yo o hawrindin en konko welatamo min alqawli morde e konngolowal amali e kuugal wanniya kañumma e anni moƴƴo waan yo waan yo hiyana nde wurnatan ala tariqati e dow ngol laawol allah tingol yarda ha ngol o weltori wa yatawaffana alayha ƴettitan e dow muɗum waan yulhiqana bi nabiyihi e nde o hawrindinnotan e nenaɗoman sa sallam wa hiyaratihi kañumma e suɓaaɗo makko min halqihi muhammadin almustapha on suɓaaɗo wa aalihi kañum ma e ɓen ngure makko wa sahabi e saaba makko ɓen wayaji ma ana moftodira e mahmude ma widari karamati ka galle makko teddugal innahu samiun ko nanowo qaribun ko ɓattiɗo mujibum ko jabotoɗo wa kullu hadisin kala hadis lam nudirhu mo en bakali ɗo ila ma ahrajahu konko o yaltini ɗum ko o muttafaqun alayhi haray ko fotta ɗum e mum ahrajahu albuhari bukhari e muslim woni ko fotti e muɗum fi sahihihima آخره والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله أعلم خرج نعم إلا من خرج إلا من خرجه هذا هو الصحيح إلا من خرجه إلا من خرج إلا أو إلا ما خرجه يعني يعني تبعهم تبعهم هنا هناك كنان يعني جمع جامل jaamel muto on hidma ko telen ko yondiri e tabintinugol nuskaji ɗi wona pour kana ɗum hada labudda annda ɗum awwalan labudda annda ɗum awwalan jaamel mutun hidma on ɓe moɓidir tun kamɓe hidma moɓe waɗi on ɓe moɓidir tun mutunuji ɗi ɗum ɗon woni goo yoga e waɗuɓe hidma kurkaniɓe yoga e mutunuji ɗi ɓe waɗi nder ga ɓe kurkana kitelen kurkande fi ɗaɓɓutugol musahuji yahoji ɗiɗi tati nayi jowi haa jeego e maktabaaji ɗin aftalɗe ɓe tabintinnugol ko woni e matuno on ko ɗum noon kadi ko e golle go golle feereeje ganndal hertongal tele koyondiri e ɗiɗo mutunuji karama koɓe en tonelah sa taala yo newnon en no faamiren ɗo faamo faamu sello wallahu alam wasallallahu ala nabina mouhammad wa ala alihi wasahbi ajmain nam ari ɗon wondi او راديو من المنتدى السلفي السلفي السلفي دورة من أرانو ان تراب شيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى كندرنده نكورة ويتند تانين منفالا هندقل مجبردي دو هيتوجي يوهو كشن تليجرام منتدى السلفي يا الله النفر عن فجزاكم الله خيرا